Yeah, yeah, yeah, yeah. Caleb Dimas y Baby. DJ Town. Hoy se pone turra la guacha y se calza las iPhone. Está cazuleando dentro de la iCross. Me manda un desata por el light, Le tiro billetes como ella no hay dos. Si quiere le cae y se calza las iPhone. La jarra cortada de Fernet yo le traigo. Esa conejita llegó directo de Playboy. Si bien y saco afuera y lo distraigo. Que siga la joda, sopra el Tao, manda perreo. Pa' la chapa era, era, pa' la chapa era. Mueve esa cadera, era mueve esa cadera. Se la dan la pera, pera, se la dan la pera. Al novio no pera, pera, ella es una perra. Y empátate, y desácate. Toda la ropa, sácate. La casaca, sácame. Mami, arrebátate, y desácate. Toda la ropa, sácate. Y la casaca, sácate tu Romeo, también tu Rocho. La busco a Patagua en el 128. Me dicen negro, flopo la 8. Si la cruzo en las zaplaza es la que tira rostro. Porque esta guanaca se prepara pa' mover la chacha. Siento el bajo y el olor a plata que me sale de la champer Para, para, para, tao. Esto dice así. Hoy se pone turra la guacha y se calza las iPhone. Está no te desata por el aire. Le tiro billetes como ella no hay. Si quiere le cae y se calza la saifa. jarra cortada de y yo le traigo. Esa conejita llegó directo de Playboy. Si viene la policía, afuera y la distraigo. Que siga la joda, el escape. Todas te envían como te quedas ese putillol. Mamita, tú estás más linda cuando sale el sol. De lunes a domingo yeah, yeah. Massey Baby. Es el DJ Tao. Nico del negro. Mojo. ya tú sabes cómo es. Haciendo un palo por mes. tu reo Miami, mami. Te alto, subiendo despacio. Dice, tu reo